Tev lūdzu, kungs, ka mēs varam atraisīties, ka mēs varam tiešām ļaut Tev svētais gars, lai Tu darbojies mūsu dzīvēs. Tiešām, ka mēs nepaturētu to tikai sev, Dievs, bet ka tas plūst no mums, Dievs, ka tā mīlestība, Dievs, būtu mūsu starpā stiprāk par visu, Dievs. Tiešām es Tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Es Tev lūdzu, tiešām, ka mēs Tev varam slavēt ar savām lūpām, ka mēs varam pienest savu lūpu augu Tev, Dievs, tiešām ar savām sirdīm, ar savām domām. Tiešām es Tev lūdzu, lai visas domas, kas nav no Tevis, lai tās iet prom šobrīd, lai mēs varam mierīgi fokusēties uz Tev, Jēzu, lai tiešām Tu var strādāt mūsu sirdī, mainīt to, Dievs. Mēs Tev pasakamies tiešām Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Slavināšu, lai tā saviem darbiem ziedāšu, kā vēlēšu. Nav tāds klīns, nav tāds klīns, kā tu, Dievs. Nav cita vārda, dodam gāzi, pieņem mūs kā solījis. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. tāds klins kā tu, kungs Jēzu. Nav tāds klins, nav tāds klins kā tu. Halleluja! Slavu Tev, Dievs, slavu Tev, Dievs. Es lūdzu, lai katra viena sirdīm nu, tu mums esi šodien fokusā, Dievs. Lai Tu esi centrā, Dievs, mums dzīvēs, Dievs šajā brīdī mēs vienīgi Tev pagodinam, vienīgi Tev paaugstinam, Dievs. Jo Tu esi cienīgs, Dievs, saņem visu slavu, visu pateicību, Dievs, visu pielūgsmu, Dievs. Tu esi cienīgs, Dievs. Jo, kungs, Tu esi dzīvs, Tu esi nāvus uzcēlēs. Tu esi uzvarējis nāvi, Dievs, un ēles atslēgas, Tu esi uzvarējis. Kungs, Dievs, Tu esi mūsu vidū caur savu svēto garu, Dievs. Dievs, Tu esi pagodināts, mēs Tev pagodinam, Tev paaugstinām, Dievs, Jēzus slāv Tev, kungs, Dievs, Tev, slāv Tev, Jēzus. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods aizskā. Vēlreiz Jēzus Kristus, Jēzus tajā slavēšanā. Vienkārši skaties uz Jēzu, pagodināsim to kungu ar šo dziesmu, ar, ar mūsu sirdī. Halleluja, Dievs! Halleluja, Jēzus! Tavs tronis, Dievs! Tavs tronis, Dievs! Paliek louvado, Aleluia. dziedāt, tiek izpaust šajā vietā, Dievs. Halleluja, Dievs, Jēzus. Vairāk spēka, mīlestības, vairāk Tevs manā dzīvē. Vairāk spēka, mīlestības, vairāk Tevis manā dzīvē. vairāk spēkā, mīlestībās, vairāk tevis manā dzīvē. Vairāk spēkā, mīlestībās, vairāk tevis manā dzīvē. Tevi pielūkšu ar visu spēku, tevi pielūkšu ar visu prātu. Tevi pielūkšu ar visu sirdi, jo tu esi mīļš. nāk spēkā, mīlestībās, vairāk tevis manā dzīvē. Vairāk spēkā, mīlestībās, vairāk tevis manā dzīvē. Tevi pielūkšu ar visu spēku tevi pielūkšu ar visu prātu, tevi pielūkšu. Tevi pielūkšu ar visu prātu, un Tevi pielūkšu sirdi ar visu sirdi, jo Tu esi Dievs. Tu esi slavējām, tik tevi pielūdzām, tik tevi godinām. Jēzu, mēs tevi slavējām, mēs tevi pielūdzām, tavs vārds lai godināts. Jēzu, mūsu sirdīs. Paldies, svētais gars, ka tu esi šeit. Es tev lūdzu tiešām, ka tu maini mūsu sirdis. Es tev lūdzu par cilvēkiem, kas ir šeit, Dievs, kas grib pretoties tev. Dievs, es tev lūdzu, kungs, ka viņi atvērtu savus sirdis tev. Dievs, es lūdzu, ka tās sirds kļūtu mīgs, Dievs, es lūdzu, kungs, ka tavs gars valdīt šeit, ka tas valdīt katrā mūsu sirdī, ka tas valdīt šajā pilsētā, ka tas valdīt šajā draudzē. Kungs, es lūdzu tiešām pēc tavas klātbūtnes katru dienu. Kungs, tiešām ka mēs dienām un naktīm domāt par Tavu vārdu, kungs. Tiešām Tēvs, ka tas būtu mūsu, mūsu ilgas, vairāk iepazīt Tev, vairāk saprast Tev. Dievs tiešām, ka, ka mēs varētu iet uz priekšu ar Tev kopā. Paldies, Dievs, par šo dienu, par šo rītu. Paldies par katru brāli un māsu, kas ir šeit. Ko tu esi izglābis, Dievs? Ko tu esi mainījis? Paldies, Dievs, tiešām par atbrīvošanu. Paldies par dziedināšanu. Paldies, Dievs, tiešām, ka tu esi tik labs un tev viss lietas ir iespējams. Dievs to redz un tu zini. This morning I want to share for you a thought about the great shepherd. Es gribētu jums padalīties par domu par saistībā šo, šajā rītā par uh, lielo ganu. There's an old children's song ir kāda bērnu dziesma, sena bērnu dziesma, that says, kas, kur ir teikts, the devil is a sly old fox. ka ja, sātans ir kā tāda um, uh, slinka lapsa. If I could catch him, ja, ja es viņu varu noķert, I'd put him in a box. Es viņu ieliktu kastē. Lock that box. Aizslēgtu to kasti. Throw away the key. Aizmestu atslēgu. For all those tricks. Um, nevis slinka, bet viņa viltīga lāpsējā, jo visi tie viņa triki, visi viņa izgājieni. He's played on me. Ko viņš ir darījis pret mani. We have an adversary in the devil. Mums ir pretinieks, kas ir sātans. But we have a great Father who lives in heaven. Bet mums ir debes liels, milzīgs debes kas dzīvo debesīs. Who sent his only begotten son, kurš sūtīja savu vienīgo dēlu, Jesus, Jēzu, that we might have life, lai mums būtu dzīvība, and have it more abundantly. Un lai mums tā būtu pārpilnībā. In the Gospel of John, Jāņa evaņģēlijā, chapter 10, nodaļā, it talks about the great shepherd. Tur tiek runāts par ganu. And he says, and he says, my sheep hear my voice. Yes, es saku, mana savis dzird manu balsi. My sheep know my voice. Mana savis zin, pazīst manu balsi. And, and as we spend time with the Lord, He reveals to us His Word. Un pamato pavadot laiku ar Dievu, Viņš atklāja mums savu vārdu. And in verse 10 of chapter 10. Un 10. Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas 10. pantā. The first part of that verse says. Pirmā daļa tajā pantā saka. The thief comes but for to steal. Zāglis nāk vienīgi, lai zaktu, to kill and destroy. un nomaitātu. The second part says, but I have come. Otrā daļa saka, es esmu nācis. That they may have life and have it more abundantly. Lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. And, and I'm sure when I was here last time that I talked about this verse. Un man liekas, ka es pirms dalījos jau par šo pantu pēdējo reizi, kad biju pie jums. Because the last few years it has been the first part of that verse. Jo iepriekšējos gadus manā dzīvē tā pirmā daļa no tiem pantiem ir about that thief. Ir, nu, tur tiek runāts par to, ka viņš ir zāglis who comes to steal from us. Kurš nāk mums, no mums nozakt. And so this morning we're talking about a good shepherd. Bet šā rītā mēs runājam par labo ganu. But I want to share five ways. Bet es gribu padalīties piecus vei, pieci veidi. That the thief comes to steal. Kādā veidā ienaidnieks nāk nozakt. From us. No mums the things that the shepherd is trying to get to us. Tās, liet, tās lietas, ko labais gans mums cenšas dot. Five ways that Satan attacks you and me. Piecos veidos sātans, kuro, kuros sātans uzbūk tev un man. First of all is doubt. Pirmā lieta no tām ir šaubas. He wants to make us question God's word and God's goodness. Pirmā lieta, ko viņš grib, lai mēs vienmēr apšaubam un, un, un apšaubam Dieva uh, God's goodness. Lab, to, ka Dievs ir labs. Next is discouragement. Nākošais uzbrukums, caur kā ienainieks nāk, ir um, mm, iedrošinājums, bet no, nu, ka viņš neiedrošina, noskumdina. Nu. Negative. Jā, negatīvs, caur negatīvām domām, caur negatīvs. He wants us to look at the problem or the situation we're facing instead of at God the Father. Viņš vēlas, lai mēs skatāmies uz to situāciju, kas mums ir, nevis uz Dievu. Next he uses diversion. Vēl viņš, li, viņš lieto um, šķel, sašķeltību. He makes wrong things look attractive. Uh, diversion vairāk ir tā, tāds, uh, nu, viltu, uh, ka mēs, kad viņš liek mums uh, labas, li sliktas lietas, parāda mums it kā viņas ir labas lietas. So that you won't want the right thing. Lai tu neizvēlētos to, kas ir labs. Viņš sajauc, nu, sajauc to. Fourth, he brings that spirit of defeat. Vēl ceturt, savu ceturto veidu viņš nāk ir, uh, ar mm, tādu sakaus, sakāves garu to un make you jūtamies sakauti. To make us feel like a failure before we even try. Lai mēs vienkārši justos kā tādi zaudētāji, neveiksminieki, neveiksminieki, pirms mēs vispār kaut ko uzsākam. And five, he uses delay. Un vēl viņš lieto arī tādas lietas, kad ir nu, aizkavēšanās kaut kādas making us put off doing things so that they never nu, get Viņš done. mums kādinās atlikt lietas, lai mēs un, un nu, tādā veidā mēs nekad neuzsākam, nekad neizdaram. Viņš kādinās mums tās lietas visas atlikt, pauzēt, nedarīt. These are five ways the thief attacks you and me. Caur šiem pieciem veidiem ienaidnieks mums uzbrūk. So the first one we talked about was doubt. Tad pirmā lieta, ko mēs teicām, bija šaubas. He wants you and I to question God's goodness. Tā kā vēlas, lai mēs vienmēr apšaubam un tā kā Dievu, to, ka Dievs ir labs un labestība. And he wants us to question God's word. Un viņš vēlas, lai mēs, viņš vēlas panākt, lai mēs apšaubam Dievu vārdu. He wants to attack God's character. Viņš arī uzbrūk tā kā tā Dieva raksturam, nu tā kā apmāna Dieva raksturu. And he does this by making you think that God doesn't love you. Un to viņš tā kā mēģina mums pārliecināt vienmēr par to, ka Dievs tev nemīl. He misquotes God's word. Ir arī tā, ka viņš lieto Dievu vārdu, bet viņu nepareizā veidā lieto. Or takes it out of context. Vai paņem viņu ārpus konteksta. He wants to deny the truth of God's word. Uh, viņš vēlas panākt, lai nu, noliegt uh, ah, Dievu vārdu patiesību. The example would be uh, Adam and Eve in the garden. Ādams un Ieva Ēdens dārzā, tas ir kā piemērs. The serpent said to Eve, Čūska teica Ievai, Surely you shall not die. Pat nu, nu tu, tu jau nemirst, nu, tā kā viņš apšaubīja. Tu jau nemirsti, ja tu ēdīsi to aizliegto augli. He wanted her to question God's word. Tāda veidā, tā kā viņš vēlēs panākt, ka Ieva apšauba Dievu teikto vārdu he wanted her to think that the father didn't really mean it when he said you shall ka, surely die. Ka iespējams panākt to, ka viņi nu, apšauba to, ka uh, viņi tiešām nemirs, nu, tā kā nenomirs, uh, ja viņi ēdīs no tā aizliegta augļa, tā kā Dievs teica tēvs. He accuses God of jealousy. Viņš arī ienaidnieks vienmēr apsūdz Dievu, ka viņš ir tā kā greizsirdīgs, ne, bet uh, um, Skaudība, nu, skaudībā, jā. He suggested that Adam and, eh, uh, that Adam and Eve uh, would become as gods if they partook of the fruit. Nu, tā kā viņš ierosināja viņam tā doma, kad uh, eh, Dievs kaut ko negrib viņam dot, jo viņš, viņš tieši kļūst kā Dievs, kā Dievu, nu tā kā meloja caur tādā veidā Ādam un Ievai. And he wanted Adam and Eve to believe that God was leaving something from them, nu, keeping kad, something from jā, them. tā ka, nu, ka viņi vēd, panākt, gribēja to ienainēks caur to, kad, lai viņi tā, ka domā, ka Dievs kaut ko negrib viņiem dot, ka viņš nu, kaut ko attur no viņiem. And those are things he does with us today. Un arī šodien caur tādiem veidiem viņš mums uzbrūk un nāk pie mums. He plants those thoughts in our minds. Viņš mums tādas domas iesē mūsu prātos. That surely the Father doesn't want you to have that. Nu jā, Dievs jau tev negrib uh, tā to lietu tev dot, kādu lietu, piemēram, vai kaut ko. Eve saw the fruit and saw that and and and and that it was good and pleasant to the eyes. Un tad Ieva sāk skatīties uz to auglu, un viņi sāk, sāk teikt, nu, saskatīt to, ka viņš ir labs un tāds, nu, iekārojams acīm. But not everything that looks good to the eyes is always the blessing of the Lord. Bet redziet, ne, ne viss, kas izskatās labi mūsu acīm, ir no tā kunga svētība. Ne viss. And so God want, or, or Satan wants you and I to question God's goodness. Tādā veidā ienaidnieks vēlas, lai panāk, ka mēs apšaubam Dievu labestību, ka Dievs ir labs ka viņš mums labas lietas paredzējis. Secondly, he wants to bring discouragement. Viņš grib mūs tā kā nomākt, uh, nu, noskumdināt. Uh, he wants us to get our eyes on our problem. Un viņš vēlas, lai mēs redzam tikai savu problēmu. To think about the situation that we're in. Lai mēs skatojam, domājam par to situāciju, kurā mēs esam šobrīd katrs. And to worry about it instead of looking to God the Father. Un lai mēs uztraucamies par to situāciju, ne tā vietā, lai skatītos uz Dievu, kas ir mūsu tēvs, un gaidīt uz viņu. Nu. The prophet Elijah, Elī, kas bija pravietis, he called out the 450 prophets of Baal. Viņš notvēra 450 Baal praviešu. And he challenged Dievu them. Praviešu, un viņš and, viņus izaicināja. Viņš tā kā sasauc kopā viņus un izaicināja viņus. And he challenged them Jā. to call on their God. Viņš izaicināja viņus, lai viņi piesauc viņu Dievu it kā. And he would call on God Jehovah. Un viņš tā kā, un tas Elī piesauks, viņš teica, viņš piesauks nu, Jeho, Jahve Dievu, nu Dievu, dzīvo Dievu. And the one that answered by fire would be the true God. Un vienmēr, ka tam, kurš, kurš tiks atbildēts ar uguni, tas tad būs tas patiesais Dievs when the prophets of Baal called out all day long, kad vilts pravieši sauca visu dienu uz savu dievu, for their God to answer, lai viņu dievs atbildētu viņiem, and he did not. Viņi to nevarēja, tas nekas nenotika tur. Elijah had them rebuild the altar that they had tore down trying to worship their God. Elijas, nu, uzcēla apakaļ to, atjaunoja to altāru, He soaked the altar with water. Viņš aplēja visu ar ūdeni. He called on God Jehovah to answer by fire. Viņš sauc uz dzīvo Dievu, lai viņš atbild ar uguni. And God Jehovah demonstrated and proved himself by doing just that. Jāhve, kas ir dzīvais Dievs, parādīs un nodemonstrē to, ka viņš ir vienīgais pateisais dzīvais Dievs licking up all the water, the altar, the sacrifice and everything. Nāca uguns un kas uh, sadņi paņēma visu, kas tur bija, visu uguni, visu upuri, visu paņēma augšā. And all of those prophets of Baal were taken out and executed. Un visi tie viltus pravieši tika aizvesti un nogalināti. Now here was the prophet of God Elijah. Un šeit bija šis Dievu pravietis Elija the great and mighty man of God. Un šis viens no, nu, viens no tiem vareniem, lielajiem Dieva vīriem, who had just called down fire from heaven. kurš tikko nu, tā kā piesauca Dievu uguni no debesīm. And when Queen Jezebel heard what happened to the prophets of Baal, Bet tajā laikā, kad ķēniņiene Jezebel dzirdēja, kas bija noticis ar tiem viņas audzinātiem praviešiem, She sent word to Elijah. Viņa sūtīja vārdu pie Elijas. That she was going to have him killed. Ka viņa viņu nogalinās. Like they did to the prophets of Baal. Kā, kā tika izdarīts ar tiem viltus praviešiem. This mighty man of God ran for his life. Un šis uh, Dievu varenais vīrs sāk bēgt, viņš bēga, viņš He even started talking negatively. Viņš pat sāka runāt negatīvas, nu negatīvi. The scripture says Dieva raksts saka, that he prayed and asked God to take his life. ka viņš pat lūdza un teica, Dievs, nu paņem man dzīvību, es gribu mirt. And said things like, I'm no better than my father. Es pat neesmu labāks ne par vienu, es neesmu labāks par savu tēvu, ne par vienu. The enemy brings discouragement. Ienaidnieks grib mūs nomākt un noskumdināt un He wants us nomākt. to get our eyes focused on our situation. Viņš vēlas, lai mūsu acis ir uz mūsu situāciju and not on God. Un ne uz Dievu. Tā vietā, lai mēs skatītos uz Dievu. King David found himself at the city of Ziklag one day. Arī pa ķēniņu Dāvidu viņš kādu dienu atradās pilsētā Ziklagā. When he and his men returned to that city, un kad viņi un viņa vīri atgriezās uz to vietu, they had found that the Amalekites, viņi atklāja, kad viņi ieraudzīja, kad Amalekieši had invaded the city and taken the women and children ka viņi bija ielauzušies tajā pilsētā un gūstā saņēmuši bērnus un sievas un vispārējo. Verse 6 in, in, in uh, 1 Samuel chapter 30 Pirmajā Samuela grāmatā 30. nodaļā 6. pantā says that David was greatly distressed by the situation. Ka Dāvis bija ļoti satraucies un uztraucies par šo situāciju. The men with him were very upset with him. Mm, tie vīri, kas bija kopā ar viņu, bija ļoti, ļoti dusmīgi uz viņu. They were considering stoning David. Un viņi pat uh, sākt apdomāt viņu nomētāt akmeņiem to Dāvidu. But David had to encourage himself. Bet Dāvids tajā laikā, tajā brīdī viņam vajadzēja sevi iedrošināt. He had to remind himself of those days when he slew the giant. Viņš tā, viņam tā vajadzēja iespējams atgādināt sev par to laiku, kad viņš nogalināja to Goliātu. He slew the lion and the bear. Arī, kad viņš, viņš izcīnīja, nu, atbrīvoja savu savus nogalinot uh, lauvu un lāci. And he pursued after the enemy anyway. Viņš uh, pēc tam dzinās pakaļ šiem amalekiešiem. That enemy wants you and I Ienaidnieks redzēt, grib, lai tu un es to get our focus on our problems lai mēs skatāmies un fokusējamies tikai uz savām problēmām. To where we feel like there's no way out. Mm, ka mēs sākam justies, ka mums nav izejas. Then consider the apostle Paul. Un apostols Pāvils Remember it talked about he had the thorn in the flesh. Kurā viņš saka vienā no rakstiem, viņš saka, kad viņam ir kā tāds sātana dzelonis viņa miesā. Now we don't know what that thorn in the flesh mm, was. Mēs nezinām, ko, kas tas tieši bija. But this mighty man of God Bet šis Pāvils, kas bija varens Dieva vīrs, sought God three times to be relieved of that thorn. Pielūdz Dievu, meklē Dievu trīs reizes, viņš lūdz viņam, lai tiek paņemts prom. Here was a man who had witnessed healings and miracles. Šis bija vīrs, kurš bija redzējis dziedināšanas un brīnums. Yet not in his own life. Bet viņa paša dzīvē tas nenotika. And the Lord replied and spoke to Paul. Un tas kungs atbildēja Pāvilam, ka viņš viņu, viņu pielūdz un lūdz viņam par šām lietām. And said, my grace is sufficient. Un Dievs atbildēja viņam, mana žāstība tev ar, ar man tev pietiek. Then we'll go back to King David. Un atgriezīsimies pie ķēniņa Dāvida. There was a time when King David was being pursued by King Saul. Dāvida dzīvē bija laiks, kad ķēniņš Sauls viņu vajāja. Gribēja nogalināt. David asked the king, King Saul, why do you pursue after me? Un Dāvids jau kādā vietā uzprasīs ķēniem Saulam, kāpēc tu mani vajā, kāpēc tu tā dari? He said, I'm nothing but a flea. Šik es jau neesmu, neesmu nekas vairāk kā vienkārši blūsa, kā tāda blūsa es esmu. David considered himself in his own mind Viņa paša prātā Dāvids sev uzskatīja small, insignificant maz, tāds neko, nekam nederīgs. Nu, and unimportant. Ka viņš nav svarīgs, nekādu nu, ietekmi viņš nevar ievest. Satan wants you and I to feel like we're small. Un ienaidnieks vēlas, lai tu un es, lai mēs vienmēr redzam sev kā tādu nespējīgu, mazu, and unimportant. nevērtīgu un ka mēs neesam svarīgi. But King Saul Bet ķēniņš Sauls believed David ticēja Dāvidam was a great hindrance to his kingdoms. Sauls ticēja, ka Dāvids ir milzīgs uh, drauds viņa valstībai un viņa valdīšanai. In that same respect, un tā, nu, Satan once you uh, Satan knows and considers you and I un tā, to be a great hindrance to his kingdom. Jā, tāpat arī ienaidnieks patiesībā redz tevi un man kā milzīgu draudu viņa valstībai. un to potenciālu, kas mūsos. So he wants us to get our eyes on our situation, look at our problems and be discouraged. Tāpēc viņš vēlas, lai mēs redzam mūsu situāciju, lai mēs neredzam Dievu un lai mēs un bēdīgi. And think that our Father in heaven does not care about us. Un lai mēs sākam domāt, ka debes tēvam nerūp par mums nekas. You see, in 2 Corinthians chapter um, I'm sorry, it's Colossians chapter 2, verse 15. Павел vēstulē kolosiešiem um, chapter 2, Colossians chapter 2, verse 15. nodaļā, 15. pantā, You see, Christ spoiled principalities and powers. ka ir rakstīts, ka diena Kristus iznīcināja varas un ļaunumu varas. He made a show of them openly, the scripture says. Un tur ir teikts, ka viņš tā kā viņus uh, atklāti pazemoja. Tā viņš atbruņojas visas pretvaras tās atklāt kaunā likdams un Kristu uzvaras vidēdams pār viņām. He openly embarrassed those principalities and powers. Viņš atklāt viņas uh, kaunā lika. When he died on the cross, he defeated and, and, and subdued those powers. Kad uh, viņš, Jēzus Kristus nomir pie krustu, viņš tā, ar to viņš pilnībā apmāca un uh, pa, uzvarēja stums varu. So, the only thing that Satan can really do to you and I is whisper in our ear those negative thoughts. Un tas, ko ienaidnieks tagad vienīgi, ko viņš var izdarīt, ir mūsu sirdīs un ausīs iečukstēt tās negatīvās domas un negatīvismu. He wants to make us doubt. Viņš vēlas, lai mēs apšaubam, wants to get us lai mēs šaubamies, lai mēs esam nomākti. And then third, he wants us to get our minds diverted onto something else. Un viņš vēlas, lai mūsu uh, prāti, mūsu domas pārceļās, tiek novirzīts uz kaut ko citu. He wants to make wrong things look attractive. Viņš panāk, viņš cenšas pie tā strādā pie tā, lai nepareizās lietas tiek izskatās mūsu acīs tāds pieņemams un pievelkams. So that we don't desire the right thing. Lai mēs jau vairs nevēlamies to, kas ir labs, bet lai mēs vēlamies sākam vēlēties tās lietas. Remember the uh, remember Naaman, the captain of the Syrian army? The um, story of Naaman. Nāmans uh, arī, kas bija Sīrijas uh, karavulku vadonis. He had leprosy. Viņam bija um, spitālība. And he went to see the prophet Elisha. Un Viņš gāja um, meklējis sarunāties ar uh, pravietu Elīzu. The prophet sent Naaman to wash in the river Jordan. Un pravietis nosūtīja Nāmanu braukt, nu, vienkārši doties uz uh, Jordānas upi. And when he did, his leprosy was healed. Nomazgāties, un tad, kad viņš to izdarīja, tā kā pravietis bija teicis, tad viņa spitālī bija dziedināta. He returned to thank Elisha. Viņš atgriezās, lai pateiktos Elīsam. And, uh, and he offered Elisha gifts. Un viņš viņam pienesa dāvanas. And Elisha refused them. Un Elīsa nepieņem tās dāvanas. And Naaman went on his way. Nāmans devās prom. But Elisha had a servant named Gehazi. Bet Elīsam bija kalps, kas ko uh, Gehas. He went after Naaman. Un viņš pats personīgi devās pēc nu, nu, nu tā kā devās pie Nāmana. And he asked, he told Naaman. Un viņš teica Nāmanam. That after he left. Kad it kā tad, kad viņš bija aizgājis no pravieša Elīs uh, tām dāvanām two young prophets had come to be with Elisha. Kad bija ieradušies it kā divi pravieši pie Elijas. And that we could really use those gifts that you offered Elijah uh, with him. viņu kopā ar uh, to, uh, pra, to praviešu Elīses kalpu. And when he got back home, he hid him in the house. Un viņš atdevās mājās, viņš noslēp mājās viņas tur savā istabā tās lietas. Before he went in to see Elisha. Pirms viņš bija devies uh, satikties ar pravietu Elīsu. But when Eli, when he confronted Elisha, un kad viņš satika, šis kalps satika Elijas, Elisha said, Gehazi, where have you been? Nu, viņš uzdeva jautājumu, Gehazi, kur tu biji? Kur tu biji aizgājis? He said, nowhere. Viņš teica, es nekur nebiju aizgājis. And Elisha said, Did you not know that I was with you when you went? Viņš teica, vai tu nezini, ka es biju tev līdz visur, kur tu gāji? And, and uh, Gehazi had been diverted. Un nu, redziet, uh, Gehazim tika no, nu, tā kā novirzītas viņa domas. He saw the mighty works of God. Um, the blessings of God. Jā, viņš redzēja svētības no Dieva. He saw how Naaman who had leprosy was healed viņš by the power tos of God. Dievs, Dieva darbus, kā Nāmans bija dziedināts ar savu Dievu spēku. And yet he desired after the temporal worldly gifts. Viņš tā vietā iekāroja, viņš iekāroja laicīgās, pasaulīgās, nu, dāvanas un mantas. And as a result, the, the leprosy that was on Naaman came on Gehazi. Un tā spitālība, kas bija uz Nāmānu, tagad bija jau, viņš saslim ar to pašu, šis kalps. Let's talk about King David one more time. Vēlreiz pieminēt ķēniņu Dāvidu. There was a time in his life when he was diverted. Arī viņa dzīvē viņš tika nu, tā kā savā prātā novirzīts. There was a time of the year when kings would go out to war. Bija laiks, kad ķēniņi gāja karot. But David stayed at the palace. Bet ķēniņš, nu, tā kad, kad viņš bija jau ķēniņš Dāvids, tad viņš nu, karoja ar ienaidniekiem, bet viņš pats palika savā pilī. One evening he walked out on the rooftop. Viņš kādu vakar bija izgājis savus mājas jumtu. looked across the city. Skatījās uz pilsētu. And his eyes caught a glimpse of a beautiful lady. Un viņa acis ieraudzīja kādu skaistu sievieti. He saw Bathsheba. Viņš ieraudzīja Betsebu. His attention had been diverted. Un viņa uzmanība bija novērsta. You see, sin desires to please and serve. Grēks uh, vēlas tā kā sola kalpot un, un, un, un tā kā izpatikt. But it will enslave and dominate us. Bet patiesībā tas mūs paverdzina un val, pār, nu, val, grib val, valdīt pār mums. And of course you know the story of David and Bathsheba. Un uh, ziniet, tas tā to stāst, jo jūs zinat par to Dāvidu un Batsebu. And, and the the problems that resulted in David's life mm. because of his un visas tās problēmas, kas pēc tam nāca Dāvida dzīvē tikai dēļ tā šī, šī grēka, ko viņš izdarīja. His attention had been diverted. Viņa uzmanība bija novērsta, novirzīta. Satan wants you and I to get our attention diverted onto other things. Sātans vēlas, lai mūsu uzmanība, mūsu fokus tiek novirzīts uz citām lietām. And not on God's word. Ne uz to, kas ir Dievs, uz Dievu vārdu. When the Israelites came out of Egyptian captivity. Kad Izraela tauta iznāca ārā no eģiptiešu verdzības. Before they went into the promised land, Un pirms viņi uh, iegāja apsolītajā zemē, they sent 12 spies to spy out the land. viņi izsūtīja 12 tāds tā kā spiegus, lai viņi iz- i- apskata to zemi. 10 came back with a negative report. Desmit no viņiem, no tiem 12, atnāca apakaļ ar negatīvu atsauksmi, And only negatīvu t- informāciju. Only 2 came with a positive Bet report. tikai divi atnāca ar pozitīvu nu, informāciju the ten got their attention focused on all the wrong things. Redziet, tie desmit, uh, tiem desmit bija visu viņu uzmanību uz nepareizām lietām bija pievērsusies. They saw the bountiful fruit of the land. Viņi redzēja visu tos augļus tajā zemē. Yet they could not get their attention off the people of the land. Bet viņi nevarēja novirzīt savu uzmanību no tiem cilvēkiem, kas tajā zemē dzīvoja. All they could see was the size of those inhabitants of the land. Viss, ko viņi varēja ieraudzīt, ir cik lieli un milzīgi ir šie cilvēki, kas tur dzīvo. They said they're like giants and we're as grasshoppers. Nu, viņi teica, viņi ir kā tādi milži, mēs vispār esam kā sienājuši tie cilvēki. Atnāca apakaļ tā teica tautai. God had told them of a land of milk and honey. Bet Dievs jau bija teicis par to zem, ka tā ir zem, kur piens un medus tēka. They saw those blessings, the fruit. Viņi redzēja tās svētības, viņi redzēja tās uh, augļus, tos augļus, tos zemes augļus. But all they could keep their attention on was the inhabitants of the land and their great size. Bet viss, ko viņi redzēja, bija cik lieli tie cilvēki, kas tur dzīvo, cik viņi milzīgi un lieli šie cilvēki. Back in John 10:10. 10, 10. Jāņa evaņģēlī 10. nodaļā, 10. pantā. The thief comes but for to steal, to kill and destroy. Zaglis nāk, lai nokaut, nolaupītu un, no, un nomaitātu. But the second part of that verse says, But I have come that you might have life and have it more abundantly. Bet otrajā daļā teikts, es esmu nācis, saka Jēzus, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. The Father has promised us life more abundantly. Tēvs ir apsolījis mums lai, dzīves, dzīvības pārpilnību. But Satan constantly is trying to make us doubt God's word. Bet ienaidnieks Sātans visu laiku vēlas, lai mēs apšaubam viņa vārdu, Dievu vārdu. Be discouraged about the situation we're in. savā situācijā. And divert our attention to other lai things. Lai mūsu um, prāts un mūsu fokus tiek novirzīts uz citām lietām. The fourth thing is he uses delay. Un um, vēl kāda lieta, kur, kur ienainieks darbojās, ir kā tāda nu, uh, kavēšanās, nu, nedarīšana. There's the story in the New Testament about the ten virgins. Ir stāsts uh, jaunai derībā par desmit jaunavām. Five were wise and Piet, five were foolish. Piecas bija gudras un piecas bija muļķis. The wise were prepared and ready. Uh, gudrās bija gatavas un viņas bija sagatavojušās. The foolish were unprepared and bet, took no oil with them. Bet muļķis nesagatavojās un nepaņēma savu eļu līdz savās lampās. So as evening came, un kad pienāca vakars, and the oil ran low, un kad eļa jau bija beigusies, kad tums bija, tad bija beigusies eļa, The five that were unprepared tās piecas, kuras nebija sagatavojušās, asked to borrow from the five wise who were prepared and had plenty of oil. sāk prasīt, lai aizdod viņām, lai iedod viņām eļļu tās gudrās, kuras bija sagatavojušās. The wise says, we can't give to you or else we won't have enough for ourselves. Jā, un tās gudrās teica, mēs tev nevaram iedot savādāk, mums arī nepietiks. So the five foolish had to return back to where they had left from to get more oil. Un tad viņas tās muļķi, muļķi tās uh, jaunās, viņas devās un meklēt, lai dabūtu vēl, lai nopirkt tās eļas. And when they returned to join the five wise, un kad viņas atgriezās, lai būtu kopā atkal tām piecām gudrajām jaunavām, they found that the bridegroom had called and come for them. Viņas atklāja, ka jau tas līgavains bija atnācis un jau viņas jau bija jau pasaucis pie sevis. And the door was now closed. Un, durvis jau bija aiztaisītas. And they could not enter. Un viņi vairs nevarēja iet. The five foolish had delayed preparing themselves. Redziet, šīs piecas, kas bija muļķīgās jaunavas, ka muļķis, ka viņas nesagatavojās. And it caused them to miss out. Viņas kavējās, lai sagatavotos tajā, un, un, un viņas netika iekšā. Satan wants you and I to put off reading God's word. Sātans vēlas, lai mēs atliekam vienmēr Dievu vārdu lasīšanu. To put off praying. Lai mēs atliekam un ne, nelūdzam. Uh, I've got other things to do. Man ir citas lietas, kas man jādara. I don't have time to do man that. Man tagad tos, to nav laiks darīt. Surely the Lord understands. Tas kungs taču saprot to. The, these five foolish versions The fool, the five foolish. Jā, šīs muļķi, muļķis tās jaunavas. We're knocking on the door saying, Viņas klauvē pie durvīm, tad, kad jau bija durvis aizslēgts. Surely, Lord, you understand, we had to go get more oil. Tu taču saproti, ka mums bija jāiet un jānopērk vēl eļļa. And this is Satan wanting us to put off Un tas ir sātans, kurš vēlās, lai mēs arī atliekam seeking God Dievu vajag Dievu meklēšanu and finding out his promises for us. Lai mēs viņus, lai mēs neatrastu viņa apsolījums mums, viņa vārdā. So that we can live that full and abundant life. Lai mēs varētu dzīvot to pilno un bagāto Dievu dzīvi, Dievu dzīvi ar Dievu. So Satan wants us to doubt. Tātad viņš grib, lai, ienainais grib, lai mēs apšaubam, šaubamies. He wants us to get discouraged. Viņš grib, lai mēs esam nomākti. He wants to divert our attention. Viņš, lai mēs novirzam savu uzmanību. He wants us to delay and put off doing things. Viņš, lai mēs atliekam un, nu, tā kā atturamies un atliekam darīt lietas, kas mums jādara. And then he uses a spirit of defeat. Un vēl viņš nāk ar, ar sakavs, sakāves, neveiksmes he wants, garu. He wants you and I to feel like we're a failure. Viņš visu laiku vēlas, lai mēs, tu un es, lai mēs vienmēr domājam par sev kā par tādiem neveiksminiekiem. You see, Jonah felt like a failure. Jona, pravietis Jona jutās kā nu, neveiksminieks. Remember, he ran from God. Ziniet, viņš bēga no Dieva. And, and when he got on the boat, kad viņš bija uz šīs laivas, and the storms came, kad nāca vētras, The men were wondering, what's the matter with you? Why aren't you praying? Un uh, viņi prasīja, tad, kad bija tā vētra, viņi uzdeva Jonas, Jonam to jautājumu, kāpēc tu nelūdz, kas tad tev vainas ir? Jonah told them, the storm, I'm the reason the storm is here. Jona teica, ka es jau esmu patiesībā iemesls šai vētrai. And he told the men to take me and cast me into the sea. Viņš teica viņiem, šiem vīriem, ņemiet man, iemetiet man jūrā. He felt like a failure. Viņš vienkārši jutās kā tāds neveiksminieks. But God raised him back up. Bet Dievs viņu atkal pacēla. To use him mightily and turn a city around. Varen viņu lietot, lai visu pilsētu glābtu. Remember the apostle Peter? Atcerieties arī apostulu Pēteri. Jesus told him that after the the cock crows three times after you, will crow three times after you deny me. Jā, viņš teica Pēterim, uh, Tu man nolieks, pirms būs gailes, trīsreiz dziedājis. Courts and being led through where he's being beaten. Un tajā laikā, kad Kristus bija visādi, nu, nu gan sis, gan aizvests uz to tiesāšanu, People questioned Peter and said, he's one of them. Un cilvēki viņu sāk tā kā no nu, apšaubīt, ah, reku, viņš arī viens no viņiem. And he said, no. Jēzus. Un Pēters liedzās un teica, nē. But surely you're one of them. You talk like Tad atkal kāds teica, bet tu pat runā kā Jēzus, un tu, nu, tu, tu esi viens no viņiem. And more dramatically no he said, no, I'm not one of them. Un vairāk un vairāk eh, ekspresīvāk teica, nē, nē, nē, es neesmu, neesmu no viņa. But when he denied him and the cock crowed, un tajā trešajā reizē, kad viņš jau viņu bija noliedzis un aizliedzis jēzus, tad, tad dziedāja gails. it says he wept bitterly. Un viņš sāk raudāt, rūkt, ir rakstīts. He felt like a failure. Viņš jutās kā tāds neveiksminieks. G, uh, Judas, Jūda, Mārija viens no apustuļiem, also an apostle who walked with Jesus, kurš bija kopā ar Jēzu, betrayed him. Viņu arī ā, nodeva. And there was a time and place where he felt like a failure. Un bija laiks un, un tāds moments, kad arī viņš jutās kā tāds neveiksminieks. Jesus, when he started his ministry, was led by the Spirit into the wilderness. Un arī, kad Jēzus, viņš, pirms viņš sāk savu kalpošanu, Dievs viņu veda tuksnesī. Satan came along and tempted him. Un sātnes nāca blakus un viņu kārdināja. He wanted to make him quit before he even started. Viņš vēlējās viņam pie, darbojās pie tā, lai ja, Jēzus jau pašā sākumā atkāptos, jo pirms vispār viņš bija sācis kalpot. It is that spirit of defeatism. Tas ir tas uh, sakāves gars. That Satan wants to put on you and I. Ko viņš vēlas uzlikt tev un uz mani, lai mēs tajā dzīvot. To not even start. Lai pat mēs pat nesāktu to pursue God. Lai mēs pat nesākt meklēt Dievu. Because we think we'll fail. Jo mēs jau, lai, nu, tā kā ienāk tā doma, ka mēs jau, nu, izgāzīsimies, ka mums neizdosies. But just when you feel like you're discouraged. Bet tajā momentā, kad jūties nogurs, nomākts, noskums. And you feel like you've let God down. Un kad tu, uh, varbūt tev ir sajūta, ka tu esi pievīlis Dievu, kad viņš ir tevī vīlies. remember that you were never holding him up to begin with. Tev jāsaprot, ka tu pat pašā sākumā pat brīdi tu neesi tā kā, nu tu neesi tas, kas Dievu tur. In our relationship with God the Father and the Lord Jesus Christ. Mūsu attiecībās, kas ir Tēvu un Jēzu. He holds us up. Viņš ir tas, kas mūs uztur un tur. He holds us up with his glorious right hand. Viņš ar savu labo roku, savu godību, viņš, viņš ir tas, kas mūs tur. And nothing Un can nekas, separate us from the love of God. Nekas nevar mūs tā kā atdalīt no un šķirt no Kristus mīlestības. So Satan will attack you and I. Un tādā veidā ienaidnieks grib tev uzbrukt un man. By wanting to make us doubt God's word. Lai mēs apšaubam Dievu vārdu. To be discouraged. Lai mēs esam nomākti to divert our attention, lai mēs novirzam savu uzmanību, to keep us from pursuing after God, lai mēs, lai atturētu mūs, ka mēs dzenamies pēc Dievu, and to feel like we're not worthy enough. Lai mēs jūtamies, ka mēs neesam, nu, cienīgi, ka mēs neko nevaram. And ultimately what happens un pamatā, kas notiek, when he, once he attacks us in those ways, un kad tādos veidos, kad viņš uzbrūk mums, he brings about division viņš eh, ieved tādu tā kā nu, sašķeltību. He'll bring a division between us and our relationship with Jesus. Viņš tiek ievilks tādas atšķeltības starp mums un mūsu attiecībām ar Dievu. He'll bring a division between a husband and a wife. Viņš ienes, ienes, tas ienes tā, tā kā atšķel, atšķeltības starp vīru un sievu. He'll bring division between parents and their children. Arī starp vecākiem, starp bērniem. He'll bring division between a pastor and his church. Un arī starp uh, draudz un mācītāju ienāk, ienāk atšķautība. He'll bring division between a government and its people. Un arī ar valstī, valdību un cilvēkiem. All in an effort to keep us confused. Un tas viss, lai panāk, ka mēs esam apjukuši. But we have a Visam, ja good mēs, shepherd. Mēs būtu apjukuši, bet mums ir labs gans. The shepherd knows his sheep. Gans pazīst viņa avis. The sheep know the shepherd's voice. Un avis pazīst gana balsi. And another they will not follow. Un cita gana balsi viņa, viņas nesakos. The shepherd leads the sheep to those green pastures. Un labais gans ir tas, kas ved savus avis pie labām, labiem ganību laukiem where they can feed. kur viņi var pabaroties. He leads them to the still waters, Viņš ved viņus uz tādiem uh, klusiem, mierīgiem ūdeņiem, those peaceful waters, tos mierīgos ūdeņus, ko viņi var dzert, where they can drink that water for life. kur viņi var dzert šo dzīvības ūdeni. The good shepherd, Jesus Christ, Labais gans, kas ir Jēzus Kristus, leads you and I as the sheep. viņš vada tevi un mani kā, ga- kā avis into those green pastures. Lai mēs būtu tajās zaļajās ganībās. Where we feed upon the the luscious green grass. Kur mēs uh, varam baroties no šīs dzīvību bagātās uh, zāles, nu tas šīs barības. The word of God. Kas ir patiesībā Dieva vārds. It is life ir, tā ir dzīvība mums, mums pašiem tā ir dzīvība, mūsu cilvēkam iekšējam. His words are life. Viņa vārdi ir dzīvība. In him was life. Viņā bija and the dzīvība. life was the light of man. Un dzīvība bija pasaules Jesus. gaišums, cilvēka gaisma. Tas par Jēzu runāts. As the shepherd leads to the still waters, un kad, kad, kad gans tā kā viņš vada avis pie tā mierīgā ūdens, Jesus, the good shepherd, is the living water. Jēzus arī ir tas dzīvais ūdens. And it is those living waters that give us peace. Un šis uh, dzīvais ūdens ir tas, kas dod mums to mieru the peace that passes all of our understanding. Mieru, kas pāriet, tiecās pāri visām mūsu saprašanām. So that when we find ourselves in situations un tad, kad mēs tādos brīžos, kad mēs atrodamies kādās situācijās and problems un kurās ir problēmas vai esam problēmās that worry our minds capture our thoughts jā, tās, kur, kur, nu, tās situācijas, kas mūs tā kā nomāc vai uztrauc And we can't seem to find an answer. Un iespējams, ka mēs tādos brīžos pat nevaram tā kā atrast nu, tādu atbildi. He, he gives us peace that settles over us. Tajā brīdī viņš dod šo mieru, kas nāk pār mums. And we cast our cares unto the shepherd. Un mēs varam visu savus tās problēmas tā kā nomest pie viņa kājām, pie viņa. And we, and we have the confidence that he'll take care of it. Un mums var, var būt tāda pārliecība, ka viņš parūpēsies par tām lietām. So this morning my encouragement to you is Tāpēc mans iedrošinājums priekš tevīm šajā rītā ir read God's word. Lāsi Dievu vārdu. Let the spirit of God reveal his word to your heart. Dievu gars lai atklāj tev viņa vārdu tavai sirdī. So when the enemy comes tad, to bring doubt or discouragement, kad nāk ienaidnieks, lai tev or, noskumdināt, nomākt, or tries to divert your attention, vai kad viņš centīsies tev novirzīt tavu, tavu uzmanību, then you can go back to Satan and say, but this is what the Father said. Tu var viņam atteikt un pateikt, ka tas ir tas, ko Dieva vārds man saka, un es tam ticēšu. So know this morning tāpēc zini šajā rītā, that the Good Shepherd has brought life for you and I. Labais gans ir nācis dot tev dzīvību. It is life full and abundant. Tā ir dzīvība, kur ir dzīvības pārpilnība strength that flows from his right hand kas nāk no viņa to encourage us lai tev lai mūs ieku iedrošinātu to lift us up above shadows and doubts mūs pacelt pār visām šīm ēnām šīm tumsām šīm šaubām and to remove unbelief and fear from our lives paņemt no mūsu dzīvēm neticību un bailes that we may be a blessing to everyone around us lai mēs varētu būt par svētību visur apkārt cilvēkiem Thank God this morning for the great shepherd. Pateiksimies Dievam par to, ka mums ir labais gans. Thank God for those times Dievam He leads us up onto the mountaintops. Par tiem laikiem, kad viņš mūs ved uz šiem kalnu virsotnēm. But then he brings us back down into the valleys. And leads us through those valleys where we feed in those pastures. Un viņš mūs arī caur šīm ielējām, lai mūs šīm ganībām, kur mēs varam baroties. We don't always understand where the shepherd's leading us. Mēs nevienmēr varam saprast, nevienmēr tā, ka par to, kur Dievs mūs tieši But we know that the shepherd loves us and will do nothing to harm us. Bet mēs varam zināt un būtam to, ka Dievs mūs mīl, viņš kur mūs vest. So this morning, uh, I just wanted to remind you how much the Lord loves you. Es gribēju atgādināt vienkārši tev, cik ļoti Dievs tev mīl. He loves you so much. Viņš tev mīl tik ļoti. That the enemy has to work really hard. ļoti smagi. To try to convince you and me. Lai tev tev mani. That he doesn't love us. Ka viņš mūs nemīl. Because, because if the Father didn't love us, jo ja Dievs kā tēvs mums nemīlētu, there, there wouldn't be an enemy. Tad arī nemaz nebūtu ienaidnieks. So we wrestle not against principalities and powers. Tāpēc mēs necīnāmies pret šīm pret varām. We wrestle not against flesh and blood. Jā, mēs necīnāmies pret miesu un asinīm. But against the principalities and powers, Bet mūsu cīņa pret tām tums vāru, tums valstību. Spiritual wickedness in high places. Tās ir tās uh, garīgās, nu, and those high garīgais places, ļaunums, kas ir uh, debes, debes valstība, nu, debesīs tā kā. And those high places can be in our mind. Un šī vieta, kur visvairāk mums uzbrūk, tas ir mūsu prāts. So I want to encourage you to read God's word. Tāpēc es iedrošinu tev lasīt Dievu vārdu. Let your thoughts meditate upon the word of God. Lai tavs domas turās un pārdomā Dievu vārdu. It is life to your flesh. Jo tā būs dzīvība tavai miesai. Health to your very bones. Veselība taviem kauliem. That's what the word of God Tas ir tas, ko Dievu vārds saka. Health and life. Lai veselība un dzīvība un spēks un stiprums. Father, we just thank you today. Tās mēs tev pateicamies šodien. I thank you for your presence right here. Es pateicos par tavu klātbūtni šeit. I thank you for your precious children right here in this room. Taviem dārgajiem bērniem, kas ir šajā istabā. And as we close this morning, Father, we give you thanks for every need that you've met. Mēs tev pateicamies par katru vajadzību, ko tu esi saticis. Katru sirdi, kurai tu pieskāries. And I just ask you to go with them as they walk out these doors. Mēs lūdzu, ka tu iet viņiem līdzi, kad viņi iziet no šīm durvīm to guide their footsteps, ka tu viņu vadītu viņu soļus, to bless their lives, tu svētītu viņu dzīves, families, viņu ģimenes, Lord, keep them in safety un and uh, health, uztur viņus tiešām veselībā un drošībā un mierā, Dievs. And blessings in un svētībās, Jēs Kristus varanē vārdā. Amen. Amen.